أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم به نام خدایی که به اندازه مهربان نهایت با رحم است ای مردم از پروردگارتان بترسید که زلزله قیامت امر عظیمی است يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى الله روزی که آن را بینید آنچنان وحشت سر تا پای همه را فرا میگیرد که مادران شیرده کودکان شیرخوارشان را فراموش کنند و هر باردار جنین خود را بر زمین می مینهد و مردم را می بینید در حالی که مست نیستند ولی عذاب خدا شدید است ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد گروهی از مردم بدون هیچ علم و دانشی به مجادله درباره خدا برمیخیزند و از هر شیطان سرکشی پیروی میکنند كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير بر او نوشته شده که هر دوستی کند با او پس به طور مصدم گمراهش می سازد و به آتش سوزان راهنماییش می کند يا أيها الناس إن كنتم في من البعث فإنا خلقناكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومن ای مردم اگر در دوباره زنده شدن شک دارید ما شما را از خاک آفریدیم سپس از نطفه و بعد از خون بسته شده سپس از مدخه چیز شبیه گوشت جویده که بعضی دارای شک و خلقت است و بعضی بدون شک. هدف این است که ما برای شما روشن سازیم که به هر چیز قادریم و چنین هایی را که بخواهیم تا مدت معینی در رحم مادران قرار میدهیم و آنچه را بخواهیم ساقط میکنیم بعد شما را به صورت طفل بیرون میفرستیم سپس هدف این است که به حد رشد و بلوغ برسید در این میان بعضی از شما میمیرند و بعضی آنقدر عمر می کنند که به بدترین مرحله زندگی و پیری می رسند آنچنان که چیزی از علوم خود را به خاطر نخواهند داشت از سوی دیگر زمین را خوش و مرده بین. اما همگامی که باران را بر آن فرو فرستیم به حرکت در میآید و نمو کند و انواع گیاهان زیبا را میرویاند ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير این به خاطر آن است که بدانید خداوند حق است و مردگان را زنده می کند و بر هر چیز تواناست وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور با اینکه رستاخیز شکی در آن نیست و خداوند تمام کسانی را که در قبرها آرمیده اند زنده می کند ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا کتاب منید با گروهی از مردم درباره خدا بدون هیچ دانش و بدون هیچ هدایت و کتاب روشنی و مجادله برمیخیزند ثانياته ليضل عن سبیل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق آنها با تکبر و بیاعتناگی نسبت به سخنان الهی میخواهند مردم را از راک خدا گمراه سازند برای آنها در دنیا رسواگی و در قیامت عذاب سوزنده به آنها میچشانیم ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد و به او میگوییم این نتیجه چیزی است که دستهایت از پیش برای تو فرستاده است و خداوند هرگز به بندگان ظلم نمیکند ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين بعضی از مردم خدا را تنها با زبان پرستند، همین که دنیا به آنها رو کند و نب و خیلی به آنان رسد حالت اطمینان پیدا می کنند اما اگر مصیبت به عنوان امتحان به آنها برسد دگرگون شوند و به کاف رو آورند و به این ترتیب هم دنیا را از دست دادند و هم آخرت را و این خسران و آشکاری يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعید او جز خدا کسی را میخواند که نه زیانی به او میرساند و نه این گمراهی بسیار عمیقی است يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير او کسی را میخواند که زیانش از نفعش نزدیکتر است چه بد مولا و یاوری و چه بد مونس و معاشری إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد خداوند کسانی را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادهاند در باغهای از بهشت وارد می کند که نهرها زیر درختانش جاری است و مسلما خدا هر چرا اراده کند انجام میدهد من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن ما هر کس گمان می کند که هرگز خدا او را در دنیا به آخرت یاری نخواهد کرد پس ریسمان به سقف خانه خود بیاویزد و خود را از آن آویزان نماید و نفس خود را قطع کند ببیند آیا حیله او کشم او را فرو می نشاند وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد این گونه ما قرآن را به صورت آیات روشن نازل کردیم و خداوند هر کس را بخواهد هدایت می کند إن الذين آمنوا والذین آبوا الذين أشرفوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهید کسانی که ایمان آورده اند و یهود و سابعان و نصارا و مجوس و مشرکان یقینا خداوند در میان آنها روز قیامت داوری می کند و حق را از باطل جدا می سازد مسلما خداوند بر هر چیز گواست ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء آیا ندیدی که سجده می کنند برای خدا تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند و همچنین خورشید و ماه و ستارگان و کوها و درختان و جنبندگان و بسیاری از مردم اما بسیاری عبا دارند و فرمان عذاب باری آنها حتمی است و هر کسی را خدا خوار کند کسی او را گرامی نخواهد داشت مسلما خداوند هر کار را بخواهد انجام میدهد هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذین كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم اینها دو گروهند که درباره پروردگارشان به مخاصمه و جدال پرداختند کسانی که کافر شدند لباسهایی از آتش برای آنها بریده می شود و موجع سوزان و جوشان بر سر آنها رو می ریزند آنچنان که هم درونشان را آب می کند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 هدو إلى الطيب من القول هدو إلى صراط الحميد آنها به سوی سخنان پاکیزه هدایت می شوند و برای خداوند شایسته ستایش رهنمایی می کردند إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم کسانی که کافر شدند و مؤمنان را از راه خدا و از مسجد الحرام که آن را برای همه مردم مساوی قرار دادیم عام از کسانی که در آنجا زندگی می کنند و یا از نقاط دور وارد می شوند باز می دارند مستحق عذاب دردناکند و هر کس بخواهد در این سرزمین از طریق حق منحرف گردد و دست به ستم زند ما از عذاب دردناک به او و وإذ بوأنا لإبراهيم مکان البيت ألا تشرك بي و وطهر بيتي للطائفين و والركع السجود بخاطر بیاور زمانی را که محل خانه کعبه را برای ابراهیم آماده ساختیم تا اقدام به بنای خانه کند و به او گفتیم چیزی را شریک من قرار مده و خانه ام را برای تواف کنندگان و قیام کنندگان و رکوع کنندگان و سجود کنندگان پاک گردان و في الناس بالحج یأتوک رجالا وعلى کل ضامر يأتين من كل فج عميق و مردم را دعوت عمومی به کن تا پیاده و سواره بر مرکبهای لاغر از که دور به سوی خانه خدا بیایند لیشهدوا منافع لهم و اسم الله فی ایام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير تا شاهد منافع گوناگون خیش باشند و نام خدا را در ایام معینی بر چهار پایانی که به آنها روزی داده است هنگام قربانی کردن ببرند و هنگامی که قربانی کردید از گوشت آنها بخورید و بینوای فقیر را نیز اطعام نمایید ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق بعد از آن باید آلودگی ها را از خود برطرف سازند و به نسل خود وفا کنند و بر خانه گرامی کعبه تواف نمایند ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور مناسك حج چنین و هر کس برنامه های الهی را بزرگ دارد نزد پروردگارش برای او بهتر است و چهار پاوجان برای شما حلال شده مگر آنچه دستور منعش بر شما خوانده می شود از پلیدی ها یعنی از بطها اجتناب کنید و از سخن باطل و بی اساس بپرهیزید اونفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق برنامه ومناسك حجر حج انجام دهید در حالی که همگی خالص برای خدا باشید و هیچ گونه شریک برای او قائل نشوید و هر کس شریک برای خدا قرار دهد گویی از آسمان سقوط کرده و پرندگان در وسط هوا او را میرباگند و یا تان باد او را به مکان دوری پرتاب کند ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن إنها من تقوى القلوب این گونه است مناسک حج و هر کس شعایر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 نام خدا برده می شود دلهایشان مملو از خوف پروردگار میگردد و آنها که در برابر مصائبی که به آنان میرسد شکیبا و استوارند و آنها که نماز را برپا میدارند و از آنچه روزیشان داده ای انفاق میکنند والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون و شترهای چاق و فربه را برای شما از شعایر الهی قرار دادیم در آنها برای شما خیر و برکت است نام خدا را هنگام قربانی کردن آنها در حالی که به سب ایستاده اند ببرید هنگامی که پهلویشان آرام گرفت یعنی جان دادند از گوشت آنها بخورید و مستمندان قانه و فقیران معترس را نیز از آن اطعام کنید این گونه ما آنها را مسخرتان ساختیم تا شکر خدا را به جا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين هرگز نه ها و نه های آنها به خدا نمی آنچه به او می رسد تقوا و پرهیزگاری شما این گونه خداوند آنها را مسخر شما ساخته تا او را به خاطر هدایتتان بزرگ بشماری و بشارت نیکوکاران ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان کفور خداوند از کسانی که ایمان آورده اند دفاع می کند خداوند هیچ کار کفران کننده ای را دوست ندارد اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدیر به آنها که جنگ بر آنان تحمیل شده اجازه جهاد داده شده است چرا که مورد ستم قرار گرفتند و مسلما خدا قادر بر نصرت آنهاست الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره الله لقوی همانها که بناحق از خانه و لانه خود بدون هیچ دلیل اخراج شدند جز این که می گفتند پروردگار ما ادلاس و اگر خداوند بعضی از آنها را با وسیله بعضی دیگر دفع نکند خانه های رهبانان و کلیسای نصارا و خانه یهود و مساجدی که نام خدا در آن بسیار برده می شود ویران می کردند و خداوند کسانی را که او را یاری کنند و از آگینش دفاع نمایند یاری می کند مسلما خداوند قوی و شکست ناپذیر است الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور یاران خدا کسانی هستند که هرگاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم نماز را برپا میدارند و زکات را ادا می کنند و امر به معروف و نهی از منکر می و پایان همه کارها از آن خداست این یکذبوک فقد کذبت قبلهم قوم نوح و تمود اگر تو را تکذیب کنند امر تازهای نیست پیش از آنها قوم نوح و عاد و ثمود پیامبرانشان را تکذیب کردند و قوم ابراهیم و قوم لوط و همچنین قوم ابراهیم و قوم لوط و اصحاب مدین و کذب موسی فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف کان نكير و اصحاب مدین یعنی قوم شعیب و نیز فرعونیان موسی را تکذیب کردند اما من به آنها مهلت دادم سپس آنها را گرفتم دیدی چگونه عمل آنها را شدیدند انکار کردند فكأن من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد که بسیار از شهرها و آبادیها که آنها را نابود و هلاک کردی، در حالی که ستمگر بودند به گونه ای که بر های خود فرو ریختند و چه بسیار چاک پر آب که بی صاحب ماند و چه بسیار قصدهای محکم و مرتفع افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب یعقلون بها او آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور آیا آنها سعید در زمین نکردند تا دلهای داشته باشند که با آن حقیقت را درک کنند یا گوشهای شنوایی که ندای حق را بشنوند چرا که چشمهای ظاهر نابینا نمی شود بلکه دلهایی که در سینه ها جای دارد بینایی را از دست می میدهد ويستعجلونك بالعذاب ولن یخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون آنها با عجله است و تقاضای عذاب میکنند در حالی که خداوند هرگز از وعده خود تخلف نخواهد کرد و یک روز نزد پروردگار تو همانند هزار سال از سالهایی که شما میشمرید وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير با چه بسیار شهرها و آبادیها که به آنها مبلت دادم در حال ستمگر بودند سپس آنها را گرفتم و همه به سوی من باز میگردند قل یا ایها الناس انما انا لكم نذیر مبین بگو ای مردم من برای شما بیم دهنده آشکاری هستم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة و رزق کریم آنها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند آمرزش و روزی پرارزشی برای آنها والذين سعوا في آياتنا معاجدين أولئك أصحاب الجحیم و آنها که برای تخریب و محو آجات ما تلاش کردند و چنین میپنداشتند که میتوانند بر اراده حتمی ما غالب شوند اصحاب دوزخند و ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله علیم حکیم ما هیچ رسول و پیامبری را پیش از تو نفرستادیم مگر اینکه هرگاه آرزو می کرد شیطان القاعاتی در آن می کرد اما خداوند القاعات شیطان را از میان می برد سپس آجاز خود را استحکام می بخشید و خداوند علیم و حکیم است ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد هدف از این ماجرا این بود که خداوند القای شیطان را آزمون برای آنها که در قلبشان بیماری است و آنها که تنگ دلند قرار دهد و ظالمان در عداوت شدیدی دور از حق قرار گرفتند وليعلم الَّذِينَ أوتوا العلم أنه الحق من رَبِّكَ فيؤمنوا به فَتُثْبِتَ لَهُ قلوبهم وَإِنَّ الله الَّذِينَ آمنوا صراط مستقیم و نیز هدف این بود کسانی که خدا آگاهی به آنان بخشیده بدانند این حقی از سوی پروردگار تو در نتیجه به آن ایمان بیاورند و دلهایشان در برابر آن خاضع گردد و خداوند کسانی را که ایمان آوردند به سوی سرات مستقیم هدایت می کند ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم کافران همواره درباره قرآن در شکند تا روز قیامت ناگهانی فرا رسد یا عذاب روز عقیم روزی که قادر بر جبران نیستند به سراغشان بیاید الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم حکومت و فرمان در آن روز از آن خداست و بین آنها حکم میفرماید کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند در باغهای پر نعمت بهشتند والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئک لهم عذاب مهین با کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند عذاب خواب کننده برای آنها والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين با کسانی که در راه خدا هجرت کردند سپس کشته شدند یا به مرگ طبیعی از دنیا رفتند خداوند به آنها روزی نیکوی میدهد که او بهترین روزی دهندگان است يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم خداوند آنها را در محل وارث می کند که از آن خوشنود خواهند بود و خداوند عالم و با علم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور مطلب چنین است و هرکس با همان مقدار که به او ستم شده مجازات کند سپس مورد تعدا قرار گیرد خدا او را یاری خواهد کرد خداوند بخشنده و آمرزنده ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير این بخاطر خاطر آن است که خداوند شب را در روز و روز را در شب داخل می کند و مسلما خداوند شنوا و بیناست ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير این به خاطر آن است که خدا حق است و آنچه را غیر از او میخوانند باطل است و مسلما خداوند بلند مقام و بزرگ است ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير آیا ندیدی خداوند از آسمان آبی فرستاد و زمین بر اثر آن سرسبز و خرم میگردد و مقدما خداوند لطیف و خبیر هست له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحمید آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست و مقدما خداوند بینیاز و شایسته هر گونه ستایش است ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف آیا ندیدی که خداوند آنچه در زمین است مسخر شما کرد و کشتیها به فرمان او بر صفحه ها حرکت می کنند و آسمان کرات و سنگهای آسمانی را نگه می دارد تا بر زمین جز به فرمان او فرو نیفتند خداوند نسبت به مردم رحیم و مهربان است وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الانسان لکفور او ذاتی است که شما را زنده کرد سپس میمیراند بار دیگر زنده میکند اما این انسان کفران کننده و ناسپاس است لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم برای هر امتی عبادتی قرار دادیم تا آن عبادت را در پیشگاه خدا انجام دهند بنابراین آنها نباید در این امر با تو به نزا برخیزند به سوی پروردگار دعوت کن که بر هدایت مستقیم قرار داری و راه راست همین است که تو میپویی وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون و اگر آنها با تو به جدال برخیزند بگو خدا از اعمالی که شما انجام میدهید آگاه تر است الله یحکم بینکم یوم القيامة فیما کنتم فیه تختلفون خداوند میان شما در آن روز در چه اختلاف داشتید داوری میکند کند تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض إن ذلك في کتاب إن ذلك على الله يسير آیا نمیدانی خداوند آنچه را در آسمان و زمین است میداند همه اینها در کتاب ثبت است و مسلما این بر خداوند آسان است ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما من نصیر آنها غیر از خداوند چیزهایی را میپرستند که خدا هیچ گونه دلیلی برای آن نازل نکرده است و چیزهایی که علم و آگاهی به آن ندارند و برای ظالمان یاور و راهنمایی نیست وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ ۗ النار وعدها الله الذين كفروا و المصير المصیر و هنگامی که آجات روشن ما بر آنها خوانده می شود در چهره کافران آثار انکار مشاهده می کنید آنچنان که نزدیک است برخیزند و با ماشت و کسانی که آجات ما را بر آنها خوانند حمله کنند بگو آیا شما را به بدتر از این خبر دهم همان آتش سوزنده دوزخ است که خدا با کافران وعده داده و بدترین جایگاه یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ای مردم مثلی زده شده از گوش به آن فرا دهید کسانی را که غیر از خدا میخوانید هرگز نمیتوانند مگسی بیافرینند هرچند برای این کار دست به دست هم دهند و هرگاه مگسی چیز از آنها را برباید توانند آن را با پس گیرند هم این طلب کنندگان ناتوانند و هم آن مطلوبان ما قدر الله حق قدره الله لقوی عزیز آنها خدا را آنگونه که باید بشناسند نشناختند خداوند قوی و شکر ناپذیر است الله يصطفي من الملائكة رسلا من الناس إن الله سميع بصير خداوند از فرشتگان رسولانی برمیگزیند و همچنین از انسان مسلما خداوند شنوا و بینا یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و الله ترجع الامور آنچه را در پیش روی آنها و پشت سر آنهاست میداند و همه کارها به سوی خدا باز میگردد يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ای کسانی که ایمان آورده رکوع کنید و سجود به آورید و پروردگارتان را عبادت کنید و کار نیک انجام دهید تا رستگار شوید وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير با در راه خدا جهاد کنید و حق جهادش را ادا نمایید او شما را برگزید و در دین کار سنگین و شاق بر شما نگذار این همان آگین پدر شما ابراهیم است او شما را در کتب پیشین و در این کتاب آسمانی مسلمان نامید تا پیامبر شاهد و گواه و شما باشد و شما گواهان بر مردم بنابراین نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و به خدا تمسک جوگید که او مولا و سرپرست شما چه مولای خوب و چه یا و برشای شایسته